oxirida deydiganim safar ustida qarindoshlarimiz haqida ko'proq amaliy yordamda bo'ldi duo bo'ldi qarindoshlar safar ustida qarindoshlarniki holi ahvollarini sizlar obdan bilasizlar shu bosqichlarni beshimizni o'tkazib keldilar turmdagi ketgan qarindoshlarimiz haqida ham amaliy yordam qila olsak qilaylik duo qilinglar ularni mustahkam turishi nishondan burilib ketmasligi haq ustidagi kishilar to'piga patroq qo'shilishi ve onların şu ceryan'da eziyetlerine uçrab, zindanlığa taşınıp ketmesliki, artık kaytırılıp ketmesliki için kırdaşlar, ular hakkında köprek duadı bulundu, ular amine yardım gösterdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahi'l-Hamd. Ahırda dualı olan sorduğumuzda, hutbemizni ahırlaştırsak, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا واسع الفضل والعطاء يا قادرا على كل شيء يا مجيب الدعوة المستر إذا دعاك استجب لنا دعانا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اذل الشرك والمشركين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اذل الشرك والمشركين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افتح لاخواننا في كل مكان امين وفي افغانستان امين وفي شيشان وفي فلسطين وفي تركستان الشرقية وفي كل مكان يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا غفور يا رب العالمين يا الله نحن نزل أفرق إلى يا الله يا الله Sıradan başka işgalakları ilgi çakamayız. Rabbimiz yok ya Allah. Sen asma zulümlerinin perverdigarı ya Allah. Bütün insanların perverdigarı ya Allah. Özümüzü üzerine tapşırdık ya Allah. Bizge ilgi uğraysan ya Allah. Bizni her vaqt Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah Sınıf'taki uğraysan ya Allah. bizni payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamni sunnati bo'yicha mangadigan kishilar qatori qilg'aysa ey alloh Bizleri selef salih ve katarı kabaysa ey Allah. Ey mihriban Allah günahlarımız tüpeyle dualarımızın icabet olmasını korkumuz ey Allah. Ey mihriban Allah günahlarımızı mağfiret kılaysa ey Allah. Ey mihriban Allah bu mübarek günlerini, yıkamın mübarek zamanları ütürüş müyesser kılaysa ey Allah. Ey mihriban Allah. Senin dinin üstü kılıf şu oturup çıkan kişiler topu patıra koşunuş müyesser kılaysa ey Allah. Ey mihriban Allah onların her vakit üstün galip kılaysa ey Allah. Bunlar hakkında kıpçalan sözlerimizden sizning hayotingizda ey Alloh, ey mehribon Alloh, ular haqida qilib saqlan gunohlarimizni, ularning haqqini qalaydigan so'zlab saqlan so'zlarimizni o'zi kechirgay ey Alloh. Inson ekanmiz, ojiz ekanmiz, ey mehribon Alloh, yo Alloh xatolarimizni o'zi kechirayotgan ey Alloh. Buni sening qiyomat kuni bizni bizni tutishini qo'rqimiz ey Alloh. Ey mehribon Alloh, vatanda qab qalan qarindoshlarimizni o'z rahmatga og'aysan ey Alloh. Zolimlarning zulmidan karakollarını konudun, yamalarını tiredin saklaysan ya Allah. Zindanlığa katlanan ustazlarımızı, ehli ilim kırımdaşlarımızı, hemşerilerimizi, aka hedeflerimizi, atalarımızı öz rahmet girip kızgaysan ya Allah. Bunların özlerinin müstehkem duruşu, özen kipi olgaysan ya Allah. Ey mihriban Allah. Bu fırsatı bizim tat koymagaysan ya Allah. Bu nimetini bizi berdan ya Allah. Bu hicret kılış nimetini bizi berdan. Başka nimetlerin hem takamul kıpegaysan ya Allah. Ey mihriban Allah. Günahlarımız tüfeyle bu nimetle kolumuzdan çıkıp gitişten seni sevgili panah dileğimizi ya Allah. İnsan ve cinlarda baba şeytanlar ve şerrinden saklayı seni ya Allah. Ey mihriban Allah. Nefsimizin yamanlıkını saklayı seni ya Allah. Emellerimizin yamanlıkını saklayı seni ya Allah. Bizim keçirgen seni ey mihriban Allah. Ey mihriban Allah. Patrat İstanbul kuyaşı aslında. Şeriat hüküm bulgan şundak bir devirine bizi ulaştırmayı seni ya Allah. Ya ki evlatlarımızı ulaştırmayı seni ya Allah. Ey mihriban. Günahlarımızı tüpeyle bizi bu yetim it koymak esen ya Allah. Ya Mihriban Allah biz köp hatalaştık. Uzundan beri bilen emelleri buyurulduk. Zalalen tıpattık. Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah'ın taşlap koyduk. Özümüzün nefs kayışı. Atı boğullarımız eğişmadan ahir yaman örüp adetlere eğişmadık ya Allah. Bizi keçirgeyi sen ya Mihriban Allah. Ey Mihriban Allah. Kırımdaşlar ara ittifakımızı yakışıp da gelsen ya Allah. Ey Mihriban Allah. Aramızdan hakik erkeklerini köpler çıkıp da gelsen ya Allah. Ey Mihriban Allah. Yetek işçilerimizni, pişivalarimizni, emirlerimizni doğru yolu sizde her vakit müstekem kıvaysan Allah. Ulanın hatalıklarını yapmak kıvaysan ya Allah. Ularını her vakit doğru menhec asas hareket kılmış kişilerin katarını kıvaysan ya Allah.